والإنجرة والإنجرة ولين جراه أورموه والإنجرة نو جواهر ولين جوار ولين كيرون اللين أورموني سواتك سودان عنك بوك وفيه دائرة إيه، والإنجرة والإنجرة أورموه والإنجرة جراه نو ربيه ولين جراه صدا هدا صدا هدا هنكمنوه قراج المانوه رمو إرّا ka uumamneef ka uumamneef du'umaaf jiraannaan biilisumaan jiraachuudha ka ka jiraachuudha haga jirru waliin hirru oromiyaan biyya baha kennaa jennee tokkummaan falmachuudha haga jirru waliin hirru finfinneen teenna jennee walii gallee tokkummaan falmachuudha. gaafii qabaa warri baalee oromoo warri amboo wallaggaa fi hararee gaafii qabaa gaafii qabaa oromoo warri arsii kaajimmaa fi haararii gaafii qabaa gaafii qabaa oromoo warri gujii booranaa fi haararii gaafii qabaa gaafii qabaa oromoo warri walloo kaa'iluu fi haararii gaafii qabaa gaafii qabaa oromoo hundi kan kee dhagahii gurraa qarii maaltu galee maaltu galee qawweedhaan doorsisanii OMN'if jawaarii. maaltu galee maaltu galee gawraanaan doorsisanii OMN'if e, jawaarii. Ajab! Tuffatamuun ni taati! Doorsifamuun ni hojjetti! Oromoon faaluun ni danda'ama! Harka kennisiisuun ni danda'ama! Oromoon cabsuun ni danda'ama! Itti e agarsiiftanii miti! lubbuu ilmaan oromoo biyya isaa oromiyaaf kutannoodhaan dhaabbate gootichi goonni dhalee rakkoo jawaarree of ka'oo immenniin cufamuuf nu tabiraan agarree yoo tana taate malee. Hmm. OMN jechuun miidiyaa saba bal'aa hargansu ummataati Jawaad jechuun onneedha qaama sirna hargansu waan Oromiyaati. Osoon lubbuun jirru onnee teennan fudhattan jedhee falmate qeerroon dhiqan abbootiin gadaa isa dura dhumanne haanu nyaatu allatti. waliin jirraa waliin jirraa oromoo waliin jirraa nu jawaahar waliin jirraa jawaarolleen qeerroonilleen oromoonis waa takka sodaan qabu qawwee fi irraa waliin jirraa waliin jirraa oromoo waliin jirraa oromoo waliin jirraa waliin jirraa waliin jirraa nu rabbii waliin jirraa nu rabbii waliin jirraa sodaa qawwee sodaa qawwee hin qabnu goraajidhaan ilmaan Oromoo irraa. Hambuuqanii hambuuqanii nu laaluuf nu tuttuquu ajaba akka boolluqaa. Hambuuqanii hambuuqanii nu laaluuf nu tuttuquu ajaba akka boolluqaa. Bishaan foonii bishaan foonii luuxanii hambuuqanii laalise nama agubaa. Rabbi jira rabbi jira Oromoo waliin jira jawaarii hin nutuqoo. Akkuma kaleessatti har'a tokkummaa keenya waan agarsiifneef tokkummaa keenya waan mirkaneessineef olaantummaa uummataa waan mirkaneessineef mormiin osoo nuti filatin ittiseen mormiin dirqamaan ittiseen wareegama guddaa nu kabachiisus injifannoodhaan waan irra aanneef. Mootii kinniisaa tinni kinniisatee gaajira gadhiisii deemi jennaan deemuu didate biraa. Leencu mallee ja'ee ga'a kenna rabbii kunilleen kalacha seenaa irratti galmoofteerta yoomillee. Leenci karra leencaarraa dhaadateetti bookkisee sagaleessaa ol fuudhee Oromoo dhageessisee qeerroon ribaa ka'ee kadurra fuudhaan ciisee. Baabbaroodee wal jalaasii itti gadhiise marsee buleree karra leenca isaa eeggatee leencachi jiru wajjin irree isaa jabeeffate. achumarraa gabbuuta dubbiin ulfaattuun tuti gara gaara romiyaatti gaarreen bosona raasee galaanni hundi guute dhurgate kaaceesisu ayyaaraan taatu malee karaan lafaan deemsisu. waliin jirraa waliin jirraa Oromoo waliin jirraa nu jawaahar waliin jirraa jawaaroolleen qeerroonilleen Oromoonis waa takka sodaan qabu qawwee fi hidhaa irra waliin jirraa waliin jirra Oromoo waliin jirraa Oromoo waliin jirraa waliin jirraa waliin jirra nu rabbi waliin jirraa nu rabbi waliin jirra sodaa qawwee sodaa qawwee hin qabnu goraa jedhaan ilmaan Oromoo irraa. Qabeenyi nurraa diigame akka jaarran murteessilee jirra. Waliin jirra waliin jirra Oromoo waliin jirra Oromoo waliin jirra sodaa hidhaa sodaa hidhaa hin qabnu goraa jedhaan ilmaan Oromoo irraa. sodaa hidhaa sodaa qawwee hin qabnu goraajidhaan ilmaan oromoo irraa goraajidhaan ilmaan oromoo irraa goraajidhaan ilmaan oromoo irra.